Mesela Müslümanlara en büyük takvalı olmağı çağırma. Allah subhanahu ta'ala cenneti yolunu bize beyan edip ve bildirip ki esas cennete aparan emeller nelerdir? Ve en azamet, ve en azametlisi de tevhiddir. Yani kelime-i tevhid. Ve kelime-i tevhid cennete yoldur. Ebediyen olarak. Ve cennetin ünvanıdır. Müslüman Müslümanlar. وسنة عشرين يشرفه في أن لا إله الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أجلنا يعني لا إله إلا الله أجلنا مات الله سبحانه وتعالى فيه يعني لا إله إلا أجلنا يعني في بارك etmeysin. Çünkü la ilahe illallah mahsur olur. Yani Allah'tan gerisine ibadet etmemeyi, ibadeti yalnız Allah etmeyi. Ve ona, ona göre de Allah subhanə və xalq edilmişdir. Və buyurur ki, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Mən cinləri və insanları yaratdım ki, mənə ibadət etsinlər. Yalnız mənə ibadət etsinlər. Ona görə Allah subhanət hala kəlime-i tovhidi cənnətə girməyin səbəblərindən biri edir və cəhənnəm ondan tutarmağın. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bildirir ki, bunu deyən cəhənnəmə girməz. Yəni kim şahadını getirsə Ve buyurur ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o qul ki La ilahe illallah deyər və sonra o gün ölər daxil olacaq cənnətə. Buxari Müslim rivayət edir. Hətta başqa hədisdə Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur kimin axır kəlməsi La ilahe illallah olsa daxil olacaq cənnətə. Və lakin bilmək lazımdır ki, bu kəlmə sadəcə tərəfini mecbur deyil. Şək yoxdur ki, mütləq şərtləri var onun. Və onun deyəndən sonra çəkilən məsələlər var hətta o sənə fayda versin. Ona görə Həmzən Əl-Bakr Rəhəmullah deyir ki, kim bu kəlməni desə və buna uyğun əməl etsə və bunun fərq bildiyini etsə, o daxil olsun cənnətə. Ona görə sələflər buyururlar ki, əgər cənnətin açarı la ilə illallahsa, elə bir açar yoxdur ki, onun dişləri olmasın. Və şəriət onun dişləridir, namaz bir dişidir, oruç bir dişidir və s. Və kim onlar olsa, açıra biləcək o qapını və Allah olmasa atı ölməyəcək o qadını. Ona görə biz də bu kəlməni deyən sadəcə kifayətlənməməli deyil. O kəlməni təsdiq etməklə mütləq əməl də lazım məhsələ müsəlmanlar. Ona görə alimlər, alimlər rahimullah, bunun üçün şəxslər bəyan edir müsəlmanlar üçün. Və mütləq gələk şəxslər olmalıdır, o cür edgar olmalıdır ki, hətta o kəlmə fayda etsin. Çox təəssüf ki, insanların çoxu zamanəmizdə cahillərlə elə fikirləşirlər ki, bu kəlməni desən kifayətdir və ya qəlbdə müəyyən şeylər olsun kifayətdir, əsr müsəlmandır və ya əməli vacib görmürlər. Və lakin bu səhv fikirlər də hamısı müt və əlvasıdır. Ona görə e, o cahilliyin çoxluğundan təzdən dönür ilə ələnlər şəxslərinə. Və elhamdülillah məhkid tohidin rəhbidir, tohidi dəlitliyir və daima xüsusən xüsusbət eləyən şəxslərini deyil bu. Bu da farklı fındıqlara cavab verir. Çünki farklı fındıqlar deyirlər ki, gökün nəticə tohbir təmin olunmur və s. və s. Olan tohbir haydırdır, hakimiyyət. Əgər kim hakimiyyətlə danışır, baxmayaraq danışır ondandır. Yeri gələndə, şəhsi gələndə kitablarda valla şeyin kifayət deyil. Olan şey ki, daima hakimiyyətlə. Hakimiyyətlə danışırsa, deməli sən tohbirdən danışırsan. Təbii ki, bu cahilliyidir, səhviliyin alamətlərindəndir və sən bin olun xaricdir. Və ona görə ən birinci möhtərəm müsəlmanlar şəxs yoxdur ki, bu kəlməni deyən daxil olur İslama. Ona görə müsəlmanlar Peyğəmbər sallallahu bu kəlmə artıq müsəlman sayılır. Hətta münafıqlar baxmayaraq qəlbən qəbul etməmişlər, kafir idilər, lakin zahirən müsəlman sayılırdılar. Allah Subhanahu buyurur ki: "İnnema yu'minuna allazina amanu billahi ve rasulih." Əl-Əyə. Bu surə 15-ci ayə. Möminlər onlardır ki, onlar Allah'a başına iman getirirler. Resulullah Muhammed Resulullah var mənası budur. Ona iman getirmek, ancak ona ibadet etmek vesaire vesaire. Ve ve bütün din, bilgen bütün din bu iki tane şehadetin içindedir. Ve bu iki kelimenin O da ki, Allah'tan verisini ibadet etmemek, ancak ibadeti yalnız ona etmek ve bu ibadeti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem edip, o cür etmek, üçün ona tabi olmaq lazım deyil. O nə deyil, ona tabi olmaq lazım deyil. Və həmçinin bir yenə şərtlər, şərtləri var bu kəlməni deyən, deyən kimi şərtlər var və ən birinci şərt odur ki, bu kəlməni deyən gerək bilməlidir, gerək elzimdir qardaşlar. Bu kəlmə əsasdır. Bu kəlmədən başqa da insan neyinir? Gerək, bilə gerək. Ona görə Allah subhanələ buyurur ki, فَعَلَمَنَّهُ لَا إِلَهِ إِلَّا اللّٰهُ الْآيَةِ Muhammed Sallallahu Aleyhi Suresi 11-19. ayədə. Hansı Peyğəmbər sallallahu buyurur ki, kim ölsə, kim la ilahillah deyib, bilib ölsə, daxil olsun cənnətə Müslim rivayət edir. Və onun mənası həmçinin lakin bu demək demir, deyil ki, bilənlərin mənasını bilginə kifayət yox. Həmçinin bu kəlməni deyəndən sonra bilməlisin şirk nədir. Hətta bu kəlməyə xələl getirməmək. Həmçinin bilməlisin bu kəlməni deyəndən sonra sən neyməlisən və s. Belə baxanda elmin sonu yoxdur. Nə də pazardan belə öyrənməlisən, bilməlisən. Və bilməlisən ki, ispat eləməlisən ki, ibadəti yalnız Allah layiqdir. Daha sonra ona ibadət etmək lazımdır. Ona görə ibadətdə də onca ona, ona ibadət etmək lazımdır. Qurban kesəndə, and içəndə, kömək istəyəndə, təfəkkür eləyəndə, qorxandan yalnız ondan qorxma lazımdır. Ona təfəkkür eləmək lazımdır. Və bu, onda sənin də insan onda faydalı olur. Və bu mənası odur ki, elmi sənin cahilliklə olmaz. Yəni ki, oxumalısan, bilməlisən. Həmçin Məhkələm Cəmallar həmçinin lakin o deyir ki, növbətlər üçün başa düşmür bu məsələni. Əgər insan cahildirsə, bilməsə nə isə, deməli bu kəlmə qutardır. Bilsə də o kafirdir. Təbii ki, bu səhv fikirdir. Xüsusən də baxma lazım ki, insanlar da yaşayır. Necə tərbət olub orada və s. Təbiyyətə baxma lazımdır. o adamı atma lazım değil. Yoksun bir meydan ver. Şimdi sen hüküm veren değil ona. Seni gel görsün ki bir cahilse öğretine. Sen de çoğundur. Ama hiç öyle sende değil. Sen o elden değilsen. Nasıl mesela Müslümanlar, yani o adam ki kesilmekine o cahil edildi. O cahildir. Ve ikinci şartlarına da ikinci şartıyla elhamdülillah olan yakin. Yani etkabında, etkabında tam olmaqla ki, bu kəlmənin demək deyəndə şəkli olmamalıdır. Bu kəlmə dəlalət edir, onlar şəkli olmamalıdır və s. o belə gedir. Yəni, əqidə, iman şəkli qəbul etmir. La, şəkli yoxsullar budur ki, bu kəlmə deyən yəqinliklə deməlidir. Sadəcə tələffüz etməlidir. Ona görə Allah s.ə.v. buyurur ki, إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا الآية Cürət Surəsinin 15-ci ayət. Yəni möminlər onlar ki, onlar Allah Rəsuluna iman gətirərlər, inanarlar və şirk etməzlər. Yəni yəqini inanarlar və mömin olarlar. Həmçinin möhtərəm müsəlmanlar, üçüncü şərti əgər biləndən sonra və yəqinlə deyəndən sonra sənə bu lazımdır ki, bu kəlməni tam qəbul eləmək. Və bu kəlməyə nə dəlalət edir? Onlar qəbul eləmək. Təkəbbürlükdən, həsəbindən inkar etməmək. Təşəbbüyün əvəzindən inkar etməmək, bu da şəhvətulahındır. Bu kəlməni tamamlayandır. Və bu kəlmə onda fayda verir məsələ müsəlmanlar. Yoxsa ya faydası az olur, ya da o düşüncə elmir. Həmçin məsələ müsəlmanlar şəhvəlindən inqiyar. Yəni inqiyar odur ki, tam təslim olmaq. Bu kəlməni deyən derin tarif eləməlidir. Bu kəlməyə uyğun derin ibadət eləməlidir. Və burada görsənir bu şəhvət xüsusən əməl əməlin vacibliyi, küfr kəlməni deyil. Ona görə bəzilər bu bir kəlmə deyil, özü namaz qılmır, və ya oruç tutmur, və ya həcc eləmir, və ya zəkat vermir, və ya və ya və s. və s. Ona görə bunlar hamısı səhvdir, kamilliyin amətləridir. Ona görə bu kəlməni deyən əməl etməlidir. Əməl. Və ona görə təcrübə olmaq əməli, yəni tam təslim olmaq. Bu məsələdə də sadəcə insanlar fərqlənir. Bəzilər görürsən ki, məsələn, əməli naqisdir, deyirlər ki, və əməl afizlərlə xadirdir. Yox, hələ olmaz, xətadır. Şək yoxdur ki, əməllər iki növdür. Var qəlbi daxili əməllər, var daxili əməllər. Necə Şeyhul İslam buyurur, rəhimullah, əgər zahirlə daxilin bağlılığı var, çox, çox məhkəm bağlılığı, əgər zahirdə əməl yoxdursa, o dəlildir ki, batində yoxdur və ya zəifdir. Düzü baxmayaraq təşviklərin Şeyh Hüsnam bu sözü veya zəif qibirlərini qırıb, Allah üçün belə Şeyh Hüsnam belə deyil. Ona görə əməl, zahirən Allahın belə kesdimir ki, əməl olmasa o mömin, kamil mömindir və s. bizi müsəlmandır, lakin zəifdir. Çünki məhzələr var, müsəlmanın İslamın məhzələr var, içində imanın məhzələr var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, imanın en yüksek məhzələri la ilə Allah'dır və ən aşağı dərcisi müsəlmanlara əziyyət verən bir şey yoldan çəkmək və həya, həya imanın bir məhzələsidir. Onun elə ki, bir adam əgər yoldan əziyyət verən bir şey keçirsə, o iman etdi onunla. Elə deyil. Həmçə əməl də, elə bir adam bir təsəvvür etmir ki, müsəlman heç bir əməl olsun. Əməl var, sadəcə zəif əməli. Görsən biri namaz qılmır, oruç tutulur. Görsən namaz qılmır, həcc edir. Namaz qılır, zəkat vermir. Namaz qılır, oruç tutmur və ya həcc eləmir. Hansı imkanları var? Bunlar hamısı namuslidir. Bir dənə alimlər, sələflər hamısı müttəfiqdir ki, əməl tərk olunsa, bir dənə şəhadətli kafir göndərər. Lakin başqalanda ittifak yoxdur. Bir dənə namazda da orada ikinci gəlir, onda da ittifakdır. Necə bilirsiniz ki, Manifə, Şafi və Malik və Ahmet bir rayda və İbn-i Qaddabu rəy təfizli İmam Əhmədi Əmşin bir teyyə, bir teyyə və Hamur Əbdülahab namaz qılmayan kafir görürlər. Ola ki, bəzə amrəli kafir görürlər lazımdır bu məsələni qaldırmaq, sadə məsələ səlidir. Lakin təkfir eləmək, görsən məsələni şişmək, xüsusən də cəmaat təkfir, iblis cəmaatı, onlar bu məsələni səni çaşdırmaq üçün, Allah'ı çaşmaq, o məsələ oya o. Həmçin məsələn, müsəlmanlar 5-ci şərt etsin. Yəni, bu kəlmələri deyən, sadiq olmalı bu kəlmələri deyəndə. Yəni, gəlmə, yoxsa fayda verir ki, çünki bir dəqiq tələffüz edilməkdir, əgər gəl təsdiq eləmirsə, O fayda və ya fayda və münafiqlər faydalardır. Allah Subhanahu münafiqlər vəsilə edir ki, onlar dinlə deyirlər, Allah ki, qəlbləri təsdiq edəsə, qəlblə təsdiq eləmək, bu şərtlə qəlblə düz baxmaq, yalan baxmamaq, şəkillənmək, həmçinin şərtlərini möhtərəm müsəlmanlar məhəbbət. Yəni sevmək bu kəlməni bu kəlmə nəyə dəlalət edir? Onu sevmək, bu kəlmə digərləri sevmək, bu kəlmə əhlini sevmək. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurub: Şimdi o üç kısa var, üç alamet varsa o artık imanın lezzetini duyacak. En birinci Allah ve Resulü hamısından çok sevmeyi. İkinci bir mümini, bir müslüman sevmeyi ancak Allah hətri için. Başka şey görüntü yok. Ve bir de küfre dönmeyi ikram beğenmemeyi, istememeyi, istemeyi, nedir ki o da gelmeyi çekilir, o da düşmeyden çekilir, o gün çekilir. Bu üç xisal kimdə varsa, üç xüsusiyyət, üç alamət, o artıq imanın ləzzətini görür. Həmçin, məsələn, müsəlmanlar ki, biz baxırıq, necə Peyğəmbər salarsan, sahabələrdən ibrət olar. Gör, necə onlar istəyirdilər. Kimir də Peyğəmbər salarsan, ümumiyyətlə bir-birlərin. Və baxır, Allah radiyallahu anh, necə Peyğəmbər salarsan edirdi. Əbi Talib radiyallahu anh, özünü fəda edirdi Peyğəmbər salarsan üçün. Ona görə də, İsrəti gedəndə Allah qurulundan getdi və Əli bin Əbi Talib onun yerində yaxdı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Lakin sen bunu okuyabilir, böyle okuyabilir. Yani başka bir şey Müslüman nedir? Görsen alimler beğenmiyor, alimler sevmiyor, alimler çapır görüyor. İstihzal alimlerden, Müslümanlardan istihzal et. Bu kelime onların üzerine fayda edecek. Bu kelime onların üzerine fayda edecek. Ona göre Müslüman Allah, ona göre fikirli, Allah'tan dol, ihtiyat dol, cahil ol, Allah hepsine danışma. Elin öğren, sonra danış. Elin öğren, danışma. المنام في صورة همچنین شخصان مثلا مسلمان بزرگ شرط اخلاص یعنی مکلمت بیان direkt harif diye. Yani riya olmaz. Kime göre, neye göre demeyi olmaz. Ümumiyyətlə bütün əməllərdə ixlas olmalıdır. Xüsusən də bu kəlmə deyəndə. Çünki bu kəlmə əsasdır. Sən əsasını necə quracaqsan, və o cürdən sonra ondan sonraki bina olacaq yox əsas sakit olacaqsa, bu şərtlər olmayacaqsa, onda əsasında görürsən, güclü olacaq. Ona görə qardaşlar bu kəlməni öyrənin, bilin. Ola bilər bəzi qardaşlar o deməkdir ki, birinə deyinlə, məsələn, təkliflər edilir, təkliflər şərtidir. Bilməsən, deyilər, ağzı ağzından boyda bilmirsən. Və ya deyilər, sən boyda öyrətmirlər, sən görsən, bizdə də haqqı və s. Hələ şübhələ lazımdır. Ola bilər insan bilməsin ki, yetkidən şərtdir. Ola ki, qəlbində daxilində var. Məsələn, deyəndə ki, var, elib, بالنسبه لمكه بلبيده بلاد مما نصبوه sonra dişen muhabbet, bizler nasıl mükemmeli, mükemmel cenneti, sonra dişen yakın, dişen böyle hiçbir şey yoktu. Var, lakin onun için cahilliğine veya diyen olmayın, veya diyen olup yalınmazsın, terkis edilmesin var. Lakin bunu ne kim bilmir, sonra sen o çöküm edin. Mesela, o bile senin ne ola, onunla meşgul ol ve onunla kifayet sana haddi başma, haddi başlandığı özür dərəb etsinə. Ona görə Allah Subhanahu mükəmməli bizi mükəmməl düzgün deyənlərdən, düzgün əməl edənlərdən etsin. Allah Subhanahu sən onlara yardım et. Hər bir sən onlar ki, sən Allah şifa ver. Hər bir sən sən ki, sən onları xətadan beladan qoru. Hər bir sən fitnədən, əzindən qoru ya Rəbb.